proiektua segitzen dut ez eh, deparendako. Nahi zuten eh, hemengo egu jabaliatu, eh, berotzeko, bondeia egirilekoa eta Lujo Fundazioak ideia bera ukan zuen bon, badu zenbait Eta hoai batimendua ari da mm, finitzen, istante finizanen da. Sarian hiru batimendu konektatuak dira. Lujo Fondazioa um, adindunen egoitza eta ba, igerilekoa. Eta helburia da, um, batimendu horiek belotzia uh, e, ura ere, uh, egujarekin. Beroa eginen da, or, igerilekoaren onduan batimendu tipi bat izanen da, eta ba, batimendu hartan bi um, bero gairu izanen dira, egujarekin martxan dira. Adibidez, eh, Lujo Fondazioa hartzen bari bauzu, gaur egun fiularekin martxan da, Bon, uh, bero gaiduak deia um, mm, zahak dira, behar zuten, eh, behar zuten eh, aldatu. Hor duan, endako, bon, deia ez dute, ez dute bero gaiduak ahabikitu behar. Eta ez dute gehiago fiula baliatuko, bon, fiula ez da egur bezain berdea, eranen dut. Hor uh, duan, endakore, badu abantaila bat erabaki ute eh, konektatzia zenta eh, faktura merkeago izanen da. Eh, konparatzen badugu adibidez fiulari eta pisina behar zuen uh, gazarekin martxatu, balio du, uh, du gure energia hartzia. Bai.